بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Evo, nakon ove malo duže pauze, nastavljamo sa našim predavanjima, odnosno sa našom temom. Već smo govorili o velikim jeli, šerijetskim pravilima i objasnili ih, naveli primjere za njih. Sada ćemo prijeći na neka šerijetska pravila koja su također utemeljali islamski učenjaci na osnovu tekstova Kur'ana i Sunneta ili na osnovu kijasa i čtihada. Kijasa i čtihada a prije svega vežu se za, odnose se na na davu, odnosno na islamsko misionarstvo, a to je tekako bitno jer e, ono, ta pravila su važna za svakog pojedinca u njegovom odnosu i njegovom pojedinačnom misionarskom djelovanju. A svaki musliman je na svoj način, odnosno u skladu sa svojim mogućnostima i znanjem misionar, odnosno daje. Na, naravno, navješemo samo neka od tih pravila i kod onih prvi širijetskih pravila, <clears throat> oni neki sporedni, ne, ne možemo sva obuhvatiti jer dosta je tih širijetskih pravila koja su temeljili e, islamski učenjaci, uzeli smo ono što mislimo da je najvažnije, pa ćemo krenuti sa ovim širijetskim pravilima, jeli? koja se odnose i na čovjeku privatni život, ali odnose se i prvenstveno na na pitanja dave. Prvo od tih pravila jeste ono glasi men istađele šej kable evanihi ukibe bi hirmanihi. Kaže onaj ko nešto požuruje prije nego nastupi vrijeme za to, bit će sankcionisan time što će mu to biti uskraćeno. Znači, ne, ko, ko požuruje nešto prije njegova vremena, bit će kažnjen time da mu to bude uskraćeno. Da mu to isto bude uskraćeno, čemu je težio. E sad, ovo se može odnositi i na one fikske propise, pravne propise u odnosima među ljudima, a može i na davu. Pa ćemo navesti primjer za jedno i za drugo. Znači, ovo je poznato širijesko pravilo, oko kojih se slažu islamski učenjaci, fakihi. Pa ću navesti primjer nasljedno, u nasljednom pravu. Jedan primjer iz nasljednog prava. Hadis poslanika, ali salatu veselam, kojem kaže ubici ne pripada ništa iz ostavštine ubijenog. Ubici ne pripada ništa iz ostavštine ubijenog. Šta se hoće kazati? Da onaj, recimo, ko, e, neko ko želi da naslidi nečiji metak, bilo da je to otac, majka ili neki rod, a ima po širijetu pravo da naslidi njegov metak, i ubije ga s tom namirom, kako bi što prije naslijedio to, njemu se e, definitivno za sva vremena zabranjuje nasljedstvo. Zabranjuje, zabranjuje mu se nasljedstvo. Znači, ovaj, gubi pravo nasljedstva. Što znači, on je požurio svoje pravo, požurivao svoje pravo na jedan e, nešerijetski, ne, na jedan ne, nedozvoljen način i zato mu šerijet zabranjuje, gubi pravo nasljedstva. Znači, Drugi primjer je kako je ovaj, postupio Omar ibn Khattab, koji je dao fetvu da žena koja se razvede od čovjeka i uda se prije isteka i deta za tog istog čovjeka, ona trajno postaje zabranjena tom drugom čovjeku. <clears throat> trajno postaje zabranjena tom drugom čovjeku. Razumijete? Primjer. Žena se razvela i još je u, u stanju pričeka idetu i prije što iste kao ide tu da se za drugog. I kad ja, znači, po širijetskim propisima tom drugom mužu trajno se zabranjuje da, da bude njen muž. Ovom prvom? Drugom, drugom. Drugom. On se prvi je razvio je ženu. Prvi je razvio ženu i ona je bila u idetu. Sad ovaj drugi je požurio da je oženi. Nije čekao da istekne idet. Požurio pa mu je zabranjeno. Gdje god žuriš, ovaj, glavu slomiš. Jel vam jasno to ovaj, ovaj primjer? Znači on nije sačekao da se to riješi. Također kad u pitanju dava, kad u pitanju dava, ovo jedno ovaj, nešto što je prisutno kod ljudi koji radi na polju davi požurivanje, tako? Požurivanje. Može li kao za dvije noći da, da sve, bude, sve budu muslimani na, na stupnju ashaba i da popravim stanje koje se stoljećima kvarilo, da ja to popravim za mjesec za dva. I vrlo često, to je jednostavno takav lahov zakon koji vlada i odnosima među ljudima, ne može ništa prije vremena. Tako, ovaj, kako god žena ne može se poroditi dok ne, ne prođe taj period nošenja djeteta, devet mjeseci, može bude ti iznimni slučajeva, jel? ali period je devet mjeseci. Kao što žena ne može poroti, kao što ovaj ljeto traje toliko, proljeće toliko, tako postoje zakon u, u ovaj, međuljudskim odnosima u životu općente koje Allah subhanahu wa ta'ala uspostavio. Da onaj ko nešto požuruje prije vremena, bude kažnjen tako što mu to bude uskraćeno. Da je bio saburli i da je radio kako treba, pametno, mudro, to bi postigao sigurno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje čovjeku da radi uh, postepeno, mudro i da bude strpljiv u, priče, u iščekivanju rezultata. Poslanik Ali Isalat Veselam je teško mu je padalo to što su mušici, što su ga ovaj, provocirali, što nisu, što nisu htjeli da vjeruju, što nije htio njegov narod da vjeruje, pa mu je bilo teško. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, ukorava, Pa kaže, فَلَعْلَكَ بَاهِيُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Zar ćeš ti eh, sebe uništiti zbog toga što on neće da vjeruju? Neće pa neće, ne možeš ti ovaj, natjerati, ne možeš požuriti, imaju određeni zakoni, zakonitost kako to ide. Zato, nažalost, ovaj, vrlo često daje, odnosno oni koji radi na polju pozivanja ljudi, popravljanja društva, želi, požurio rezultate, misle da mogu popraviti to u onom vremenu koje oni zacrtaju, tako suprostavljujući se božanskim zakonima promjene. Jer postoje, postoje e, zakoni promjene i ljudi, kao što postoje zakoni ovaj, sazrijevanja, ovaj, nicanja, sazrijevanja voća, povrća i tako dalje. Spominje se u Koranu vrlo često na cifra 40, je tako? I u hadisma 40 pa, godina, poslanik Ali Slatu sam dobio objavu, 40 godina da je to e, zrelost, umna i tako dalje. E, Musaov narod e, kažnjen, odnosno protjeran u pustinju da lutaju 40 godina i postavlja se e, pitanje zašto 40? Nije to slučajno. Pa su neki došli do zaključka da je to period e, kad, koji je potreban da bi jedna generacija se promijenila, da bi izumrla. Jedna generacija, ona stara, ona iskvarena da bi izumrla, da bi došla jedna nova, potpuno odgojena generacija. To je taj period. Isto tako u vrijeme poslanika ali salatu vesselam ashabi su došli u mekanskom periodu došli poslaniku ali salatu vesselam i kao da su, da su požurivali pobjedu. Ti si poslanik, Allah je uzvišen uz tebe, meleki, gdje je pobjeda? I tražili su od poslanika ali salatu vesselam da dovi za pobjedu. Dova je propisana, međutim, oni su požurivali pobjedu. Ovaj hadis Biži Buhari od Habab ibn Ereta kaže da Kaže, požali smo se Allahom poslaniku, ali i salatu veselam, na stanju u kojem se nalazili, bili im teško iskušenje i tako dalje, a poslanik, ali i salatu veselam, bio je naslonjen na jedan jastuk u, ovaj, u, u dvorištu Keabe, pa smo rekli, Allaho poslaniće, zašto ne tražiš po, pomoć za nas, pobjedu, zašto ne moliš za nas? Pa im poslanik, ali i salatu veselam, odgovori, kaže, prije vas bilo je ljudi koji su, e, kojima su kopali, jeli, rovove u zemlji, rupe, pa su ih stavljali u te rupe i presjecali ih napola, onom pilom, jeli? Ali, kaže, to ih nije odvraćalo od njihove vjere. To ih nije odvraćalo od njihove vjere. Kaže, tako mi je Laha, malo ću skratiti ovaj hadis da ne idem dalje, tako mi je Laha, ova vjera će se, kaže, raširiti, upotpuniti. Tako da će, kaže, konjenik moći od Sanaje, to je u Jemenu, do Hadra Mauta, da putuje i neće se bojati nikoga osim vuka za svoje stado. Samo se boje da neće vuk pojesti mu ovce, odnosno stado. Kaže, međutim, volakin nekom te stađilun, kaže, međutim, vi ste, vi požurujete. I to je osobina čovjeka, većine ljudi, osobina većine ljudi da požuruju. Može li to ikako odmah? <clears throat> Kad je onaj govorio ovaj, vezano za sabur, kad je molio Allaha za sabur, trebalo mu sabura, strpljivo si govorio, Allahu dragi, podari mi sabura, ali odmah. podari mi sabura, ali odmah. <laughs> Tako da je čovjek ovaj, sklon da požuruje. I zaista danas u ovom vremenu, uh, eh, odmah koji se bavi islamskim misionarstvom, davom, popravljanjem ljudi, potrebno je da, da imaju na umu ovo pravilo. Da ne bi svojim postupcima, nažalost, mi svojim postupcima, požurujući rezultate, I mi poč ubrzamo svoj, svoj, svoj proces. Jel, ubrzamo uh, svoje djelovanje. Pomjesto da prvo doručkujemo, pa ručamo, pa onda večeramo mi preskučimo <laughs> doručak i ovaj i ručak i onda se za večeru nadrobimo, nadoknadimo sve i onda zaglavimo, zaglavimo uhitnoj. Požurujemo to. Bujno. A, onaj, može izgradnje tog, tog nekog pravila ili tog te neke onaj, osobine kod ljudi i pojedinačno, a i kod zajednice. Na koji način da mi izgradimo kod sebe taj tu metodu sabora, to jest nepodobivanje? Pa prije svega treba izučiti kuransko-sunetska pravila onaj, i principe, načela, promjene, recimo suzbijanja zla, promjene ljudi, promjene društva, to kad se izuči, onda se to onaj, praktično sprovede u životu, znači izučiš teoretski, praktično sprovodiš, ide sve svojim tokom. Ne požurivati, ide sve svojim tokom. Zato u islamu je to precizno definirano. Kad se popravljaju ljudi, sva ova pravila kojima smo danas govorili i kojima ćemo još govoriti, baš se, sva se direktno tiču popravljanja stanja. Jer mogu se na svaku situaciju sprovesti. Imaju prioriteti u vjeri. Ima postepenost u vjeri. Znači, ne možeš odmah nešto ostvariti, ima postupnost. E, ima nešto što je bitno i nešto što je bitnije i nešto što je manje bitno. Sve se to mora uzmati u, ovaj, u ovaj, obzir kad se djeluje. I onda ima ova pravila, ovaj, između ostalog, evo ovo pravilo koje smo spomenuli i druga koja ćemo spominjati, da e, i ona koja smo spominjali, recimo, poteškoća povlači olakšicu, onda... E, po ove, kako se kažu, nužda, zakon mijenja, neka pravila i tako, na taj način čovjek sve u skladu sa šerijetom. Nije to da je to, o, o, što kažu, izvrgavanje i ova, izbjegavanje šerijeta i šerijskih propisa, nego sve se u skladu sa šerijetom može djelovati, jer nema nijedne situacije da je šerijet nije predvidio i stanje nužde, i stanje e, potrebe, i stanje e, slabosti muslimana, i stanje kad su muslimani jaki, da sve postoje ovaj, pravila i propisi. I toga se pridržavati, on će biti hajr. Ja znam kroz svoje skromno iskustvo da ljudi kad god su se držali pravila, kad su postupali s pravilima i principima Islama, onog prije svega Kur'ana i Sunneta, posebno na polju dave i davetskog djelovanja, da je Allah dao rezultate. Možda ni njima samima nije bilo jasno kako će to ispasti, niti su bili ovaj, optimisti da će to uspjeti. Ali, Išli su onako kako treba, malo po malo, sedi du akari, budrž se, nemoj ni plaho desno, ni plaho lijevo, korak po korak, i onda ladani rezultate. Nakon 5, 10, 20 godina. Između ostalog ova televizija je primjer toga. Televizija 5. Beš vakat za 5 cijela. Sljedeće pravilo, E, još ovdje prije ovog pravila, jeli, ovaj, uzvišen Allah je uspostavio zakone u prirodi. Ne možemo sijati e, ovaj, krompir u, u zimu jeli, i očekiva da u proljeće već bude da ovaj, naraste i da rodi. Ne možemo. Isto tako ne može se žena poroditi za 24 sata i zanijeti i poroditi. I tako isto kad su, kad su u pitanju uh, ljudi, Allah je postavio neka pravila i zakone koji vladaju i moramo ih se ovaj, držati. Jer Allah je kadar moćan da, u, da promijeni stanje i u prirodi i u, ovaj, u društvu među ljudima, ali to onda nisu zakoni, to, su, to je nešto ovaj neprirodno ili nešto neobičajno. A to, to se, kerameti se ne dešavaju u ljudskom životu osim kada Allah hoće. To je nešto ka, što je izvan zakona, izvan zakona prirode i društva. <clears throat> Sljedeće pravilo, drugo, Ono je vezano za ljudsku mogućnost, naše mogućnosti da izvršimo dobro ili da se da sklonimo zla. E, ono glasi El mejsuru la jeskutu bil ma'asur. Ono što nam je naređeno, jeli, izvršit ćemo koliko smo mogućnosti to jest ono što smo u mogućnosti izvršiti, nećemo ostaviti ako je to popraćeno po teškoću. Malo ovo pravilo mora se objasniti, ne može se jednom rečencom ovaj, jednostavno kazati. Sad ćemo pojasniti ako nije jasno. Znači, orkama je nešto naređeno i ne možemo to raditi kako treba. Nećemo ga ostaviti u cijelosti, razumijete? Nego ćemo raditi ono što možemo. Ono što možemo. Jeste razumijeli ovo pravilo? Evo, uzet ćemo pitanje namaza, jedno ovaj, pitanje koje svima je jasno. Ako čovjek ne može klanjati uh, stojeći, a znamo da je stajanje kijam ruk namaza, sastavni dio namaza, obavezan. Ako ne može klanjati stojeći zbog bolesti i drugih okolnosti, klanjat će kako? Sjedeći. Ako ne može klanjati sjedeći, klanjat će ležeći na strani. Ako ne može ni ležeći na strani, klanjat će kako može, mislima. Onako pokretima očiju. A ovo potvrđuje hadis jeli, od Imrana ibn Husayna. Da je upitao poslanika ili salatu vesanamu namazu kako da klanja, pa mu je rekao klanjaj stojeći, pa ako ne može stojeći klanjaj sjedeći, ako ne može sjedeći klanjaj na strani. I ovo pravilo je vezano za ono pravilo koje smo spominjali da poteškoća povlači olakšicu. Znači ova su pravila uglavnom međusobno povezana. I to je jedno od osnovnih pravila kada su pitanje islamski propisi da zakonodavac, to, to jest uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, da e, daje prostora za olakšice ljudima, svojim robovima. Gdje god postoji poteškoća, nešto što ljudi mogu teško trpiti ili podnositi, Allah daje olakšicu. To se misli na ona neuobičajna poteškoća, ali ona uobičajna, ona ne dolazi u obzir. Znači ovo pravilo možemo iskoristiti u svim segmentima našeg života. Ne, ne samo na, po pitanju ibadeta. Po pitanju ibadeta, rekli smo, ako čovjek ne može da klanja, evo recimo ne može da posti, i to je jedna, i to je olakšica, Ako čovjek ne može da posti jedan dio Ramazana zbog, eh, recimo, bolesti ili putovanja, hoće li ostati cijeli Ramazan? Naravno da neće, postiće ostali dio Ramazana koji može. E ovdje dolazimo do pitanja a, eh, teškog radnika. Kod nas je poznato da u novim prostorima juči se da onaj koje eh, ko je oslobođen posta, pa kaže šta, bolesnik, putnik, trudnica, dojlja, oni koji su u dubokoj starosti i spominje se teški radnik ili radnici e, na teškim poslovima. I to, to ljudi uzmu sve zdravo za gotovo i ne postije nikako. A u mogućnosti da posti. Šta je tu, šta je ispravnije mišljenje, ali opet najbolje zna. Ispravno je da čovjek koji radi teške poslove, da treba zapostiti svaki dan. Treba zapostiti. I postiće dokle može. I onda ako vidi da ne može, preknući post. To je pravilo. Jer možda se desi nekad da moj posao lakši danas nego jučer, da je on danas nešto bolji, jači se osjeća i može podnijeti, a nekada je slab. A možda, onda opet zavisi od čovjeka do čovjeka. Neko podnosi fizičke poslove lakše, ta isti posao podnosi lakše, radi u rudniku ili ovaj, bilo koji fizički posao u šumi. I neko je snažniji, jači i podnosi, normalno posti. A neko je slabiji i ne može podnijeti. Što znači da staje propis ne odnosi isto na, i na jednog i na drugog. I ovo je pravilo, treba zapostiti, taj dan pa kola dadne da možeš ispustiš, ispustiš. Ako vidiš da će ti pozliti, da ne možeš, onda prekiniš. Jeste razumijeli ovo? Da se nastavi post, da prekineš. Pa samo prekine i post uzme hrane koliko mu je dovoljno i onda nastavi ovaj do... I nekad mora da posti naravno. Naravno, taj će dana posti. Znači nije to... Ne veze što je namjerno prekinuo post, on je prekinuo zato što više ne može. Ne može a teško je da može ovaj da ostavi posao, recimo imate neki ljudi u našim okolnostima, druga ko su u nekoj muslimanskoj zemlji, pa, pa se ne radi uz Ramazan ili će poslodavac imati obzira pa će reći radite četiri sata, danas mjesto osam i gotovo. Ili će im olakšati posao. Dok u našim okolnostima, zbog toga što su vrlo često poslodavci, ateisti, bezbožnici, ne dolazi u obzir da neko postoji, da trpi posao zbog ibadeta, zbog ahireta, nema smisla. I tako da ne dozvoljavaju ljudima, E sad onaj ko može uzeti, vrlo često ljudi pitaju šta ću, pa uzmi godišnji. Uzmi godišnji odmor za Ramazan, možeš li mogu u redu, riješena, riješena stvar. Ako ne možeš raditi taj posao, ne moraš u julu kad se ide na more, jel? A sad ako ne može uzeti godišnji, onda će postupiti ovako. Znači, zaposlit će, treba sve preduzeti što u njegovoj mogućnosti, da, ranije, da legne ranije ako može da se odmori, da bolje se huri, da šta ova, jače se huri. Umjesto jedan pojede tri ova, tri bureka ili tri sandviča. E, dobro. Sljedeći e, pri, e, primjer, sljedeći primjer ovog pravila jeste pit, po pitanju dave. Znači ono što ne možemo u cijelosti izvršiti, možemo koliko možemo. Posebno kažem na polju dave. Ako ne možemo neke stvari realizirati neke ciljeve koje smo postavili. Možemo onoliko koliko možemo. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne opterećuje čovjek iz njegovih mogućnosti. Ako čovjek ne može onaj vratiti zlatna doba islama danas, može popraviti stanje koliko može. Ako možete ispraviti kod ljudi krivo vjerovanje i suje vjerja, da se ne taru od nišana, jeli, da ne nose kamenje, to je, ako možeš to ispraviti, ako ne mogu u društvu u kojem živim, mogu ovaj, u svojoj porodici, mogu u komšiluku, u široj porodici, u komšiluku, mogu koliko mogu. I tako trebamo gledati. A ne možemo kazati ovo je teško je stanje, pritisklo sa svih strana, da mi ovo batalimo sve. A. Pa nek radi ko hoće. Ja se sam sve posvijetim, zatvorit se u, ovaj, u bogomolju i uzet, možemo uzeti na kuranski ajet alaikum anfusakum ja hvala din amru alaikum anfusakum la yadurukum an dhalla idha htedejtu o vjernici pazite na sebe jel? pazite na sebe kako je prevedeno u našem a ne ne ovo je alaikum anfusakum pazite na sebe u tom smislu la yadurukum an dhalla idha htedejtu neće vam navuditi onaj kao zabud dok ste vi na uputi to je ovaj to su ovaj pogrešno shvatili čak i ashabi ispravno je prihvatiti ovaj hadis poslanika ali i salat veselam koji kaže ko od vas vidi neko zlo neka to ukloni rukom, ko nije u mogućnosti neka to radi jezikom, ako nije u mogućnosti neka to prezaje svom, u svome srcu. Dobro, idemo dalje. Sljedeće pravilo vezano je za pitanje davi i različitosti, ovo to što smo spomljali malo prije na pauzi, da e, ne smije se osporavati onome koji ima suprotno raz, drugačije mišljenje u pitanjima koja su pitanja razilaženja, znači nisu pitanja u koji postoji konsenzus. Znači ne smijemo osporavati drugome drugačije mišljenje, da malo skratim pravilo. U pitanjima u kojima nema konsenzusa. I ovo je jedno od ključnih pitanja kada je u pitanju dava, poznano kod nas ovdje. Ja, često se dešava i ljudima, da, da kažem, od znanja koji se bavi znanjem da ovo ili smetno suma ili ne znam šta, šta se dešava. Ako si ti prihvatio drugačije mišljenje za koje imaš osnovu neku, u pitanjima oko koji ne postoji konsenzus, E, ne smijemo sporavati tvoje mišljenje, smatrati da si ti u zabludi, smatrati da si ti slabiji od mene i tako dalje, vrijeđati te pogotovo. Tu mora biti širokogrudnost. I ovo je prihvaćeno kod svih, u svim mezebima, u svim pravnim školama, osim kod pojedinaca. Kod pojedinaca, ako ne misliš kao on, ti su zabludi. I to je greška. To je naravno greška i to je boljka današnjeg umeta i to nas koči i tako dalje. Naravno, islamski učenjaci kažu, onim stvarima oko koji postoji uh, iđma, to jest konsenzus, tu nema, je li ovaj, tu nema razilaženja i tu ovo pitanje, to jest ovo pravilo ne važi. Tu ovo pravilo ne važi. Ne može, recimo, evo recimo uzet ćemo pitanje k, e, stvari oko koji postoji konsenzus. Niko ne može osporavati utemeljenost ili pitanje temeljne islamske dužnosti šehadet, namaz, pozekat, hađ ili onih harama, stvari koje su zabranjene tekstom Kur'ana i Sunneta. Niko ne može kazati to, ovaj, to nije zabranjeno, pa mislim da je to u vremenu dozvoljeno i tako dalje. Jeste razumjeli ovo? Znači, u onim pitanjima u kojima postoji razilženje među lemom, od vajkada, od prvih vremena, u tom slučaju ne možemo osporavati nekome ako uze u drugačije mišljenje ne možemo osporavati nekome ako je uzeo drugačije mišljenje. Naravno, ovo neki pravilo pogrešno koriste, pa koriste u stvarima oko koji ovaj, nema razilaženja, niti smije biti razilaženja. U tom slučaju, eh, korištenje ovog pravila je pogrešno i neprihvatljivo. Ne po pitanju međutihada, znači po pitanju međutihada, slobodnog mišljenja, to se može koristiti. Sljedeće pravilo je uh, izlazak iz razilaženja je mustehab. Izlazak iz razilaženja je mustehab. Pohvalno, nešto što je pohvalno. I ovo je u stvari pravilo, ono nadopunjuje ovo prethodno pravilo. Ako postoji znanstveno razilaženje među lemu, ono što je pohvalno jeste znači znanstveno razilaženje među lemom i svako ima svoje dokaze i svako ima svoje ovaj svoje argumente lijepo je pohvalno je pohvalno je nekad ostupiti od svoga mišljenja prihvatiti mišljenje je li druge strane kako bi se izašlo iz razilaženja, samo radi jedinstva muslimana. Samo radi jedinstva muslimana, ali pod određenim uvjetima. Naravno, ne može čovjek odustati od nečega što je potvrđeno jasnim, vjerodostojnim hadisom, radi nečega što, za što ne postoji hadis ili postoji slab hadis ili apokrifan. Znači, ti uslovi su prije svega da taj postupak ne vodi u neko drugo razilaženje. To je pr prvi uslov. Da taj postupak ne vodi u neko drugo razilaženje. Drugo je da taj postupak nije u suprotnosti sa vjerodostojnim sunnetom. Ovo smo malo prej spomenuli. Jer neko može zastupati mišljenja, nema argument. Nema jak argument. Može imati slab hadis ili neko mišljenje u lemi, ima mišljenje uleme, a neko drugi na drugoj strani ima potvrđen vjerodostojan hadis. U tom slučaju ne treba odustajati od svoga stava. Jer o, molim. Znači, e, da se to mišljenje ne, ne, ne kosi sa potvrđenim vjerodostojnim sunnetom. Znači, ako među islamskim učenjacima postoji razileženje e, koje se ne smije, ne treba osporavati, nijedno mišljenje ne treba osporavati i radi ovaj jedinstva muslimana mustehab je izaći iz takvog razilježenja prihvatiti prihvatiti ovaj drugačiji stav pomakati pa i ne bi ubijeđen u to, osim pod ovim uvjetima koja, koja smo spomenuli da to nije u suprotnosti sa jasnim sunnetom, vjerodostojnim sunnetom i da to neće odvesti neko drugo razilaženje. Sljedeće pravilo U stvari sad ćemo se malo dotaći e, pitanja kako se ova pravila nekada mogu pogrešno shvatiti i mogu se pogrešno prakticirati. Znači, nekad ova pravila koja spominjemo u Davi po pitanju razilaženja, nekada se mogu pogrešno shvatiti, a nekada pogrešno prakticirati. Navišću samo neke primjere. S obzirom da nam vrijeme ističe. E, ono što smo spominjali, mi smo spominjali pravilo e, da je osnova iskrena namjera, da se sve cijeni prema namjeri. I neki to zlopotrebljavaju i kao, ovaj, zadovoljavaju se time da imaju samo dobar nijet. Kaže, bitan je nijet ili ja sam imao dobar nijet, a zapostavljaju drugi šart za dijelo. Koji je drugi šart da, da dijelo bude ovaj primljeno i kabul? Prvi je da bude iskrena namjera, a da bude u skladu, da bude ispravno. To je u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Jer čovjek može imati dobru namjeru, ali čini pogrešno dijelo, na pogrešan način i u tom slučaju ovaj ne uzimamo se u obzir to što ima iskrenu namjeru. Recimo čovjek čini nešto što nema osnove u islamu i kaže imam iskrenu namjeru ko što je jedan eh, radio uzrat ili za rata jedan naš daja. Dobro je to, mi smo šal na njegov račun. Uh, uze, ovaj, kad je tek malo u, ušao u islam, dok je privatio se islama, bio je prije harmonikaš. I uzeo harmoniku <laughs> i kaže na, na sred trga negdje u svom mjestu u gradu, uh, zasvirao im kolo i šta ja znam, zapivo. I narod se počeo kupljati, masa se okpila, ako kod nas samo zasvira, eto ti odmah masi. I kad se oni okupili, ostaju ovaj harmonik, slušati da nešto kaže, uzvišen Allah <laughs> subhanahu je rekao ovo i ovo. Znači u tom slučaju imao je dobru namjeru, ali imao pogrešan ovaj način. E, dobro, hajde malinje ćemo uzeti, uzeti ćemo neki drugačiji primjer, ovaj, recimo da čovjek napravi neku feštu i da kupi ljudima alkohola i da, da bi ih okupio pa onda da im vazi, to ne može. Također imamo grešku kada je u pitanju, kada je pitanje vaša pravila. Kao recimo svođenje nekih širijskih propisa samo ovaj, za, za, na određeno vrijeme. Svođenje širijskih propisa na određeno vrijeme eh, eh, eh, povodeći se za pravilom da su određene okolnosti utjecale jel, na, na određene širijske propise. Međutim, postoji jedno pravilo, da se ne gleda bujno, bujno, da se ne gleda povod, da se ne gleda povod nekog propisa, nego da se gleda jeli, ovaj, e, cilj, cilj tog propisa, da se gleda cilj, zašto je to uzvišen Allah Svana Tala propisao da se taj propis ne vježe samo za određene okolnosti. Recimo, ne možemo kazati danas da neki širijski propis nalaže za ova vremena 21. vijeka i tako dalje, e, zato što su to druga vremena, promijenili se stvari, neke širijski propise, oni su univerzalni za sva vremena, nepromjenjivi su. Mogu se mijenjati neki propis koji su se temeljili na urfu, na običaju. Oni se mogu mijenjati ako je došlo do promjene običaja. Ali ako su utemeljeni na tekstu Kur'ana i Sunneta, oni se ne mogu mijenjati. Ne možemo kazati, pa dobro, vi momci, plaho vi klanjate, jel? ne mogete toliko klanjati, ovaj, dosta, dosta vam sabah jakšam. Ili ovaj, ne mojte toliko, zavrli ste u vjeru, bolam pomalo, to ovo druga vremena, vidite kako je, <laughs> neke, neke se stvari ne mogu ovaj, tako tumačiti, nažalost zbog svoga neznanja i zbog slabosti muslimani, muslimani neke propise kao da hoće da ih derogiraju, S obzirom da, da nam isteklo vrijeme i da se ovi neki spremaju da idu dalje, dalje osvajanja, ja ću se zadovoljiti s onim što sam kazao. Molim Allah subhanu wa ta'ala da ovo naše druženje bude od korist svima nama, da nam proši naše znanje i da budemo od onih koji slijede Kur'an i sunnet.